Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 27, 1936 Isinilang si Bishop Jose Manggiram sa Karkar, Cebu. Sa edad na tatlumpo, inordinahan siyang pari sa Malaybalay, Bukidnon. Sa edad namang limampo, siya ay naging obispo. Itinalaga siyang mamuno sa Diocese ng Dipolog magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.